بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقا ذلك خير لكم وأطهر فإن لم, ي... فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم فإن الله غفور رحيم أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون صدق الله العلي العظيم هي ॿई आयतूं आहिनि सूरत मुजाहिद जूं ॿारहीं नंबर आयत ऐं तेरहीं नंबर आयत या इहो लज़ीन आमनू इज़ा नाजइतमुर रसूल फ़क़दमू बैन यदय नजवाकुम सदका हे ईमान वारो या लज़ीन आमनू इज़ा नाजै थुम रसूल जॾहिं तव्हां कन में ॻाल्हायो पंहिंजे पंहिंजे मुंहुं ॻाल्हायो रसूल पाक सलाहु आसलम सां हेज़ा नाजैथुमि नाजैथ नचवा करियो मुनाजात करियो रसूल सलाहु आसम सां मुनाजात लफ़्ज़ आहे पाण ॿुधा मुनाजातूं ॿुधियूं आहिनि सिंधीअ में घणियूं पर पोइ माना आहे त गुझ ग्रह गुझ ग्रहण हिन गुझ जी ॻाल्हि करणु कंहिं माण्हूअ सां कंहिं हिते रसूल पाक सां गुझ जी ॻाल्हि करणु पंहिंजे मुंहुं ॻाल्हि करणु हिनखे चइबो मुनाजात पाण वटि मुनाजातुनि जो किताबु आहे पंहिंजे डॉक्टर बलोच साहिब वञनि लिखिया आहिनि पंहिंजा गॾु कया आहिनि सहेड़िया आहिनि समोया आहिनि उन्हनि ते लिखियो अथसि पंहिंजो इंट्रोडक्शन्स बि लिखिया आहिनि ऐं घणियूं मुनाजातूं आहिनि जेके असांजा आलम पढ़ंदा आहिनि असांजा पंहिंजा मौरूद पढ़ण वारा पढ़ंदा आहिनि मुनाज़ातूं मुना जातू हाणे लज़ीना मुनू इज़ा नाजाइ तुमुर रसूल जॾहिं तव्हां रसूल पाक सलास सां पंहिंजे मुंहुं ॻाल्हायो कुझु ग्रहण ग्रहण ॻाल्हि करियो का पंहिंजे मुंहुं त फ़क़द मूं बहन यवाम सदका त पोइ पंहिंजे नजवास खां अॻु में सदको ॾियो पंहिंजो सदको यानी रसूल पाक खे ॾियो या रसूल पाक के पहुचण खां अॻु में कंहिं किथे ॾेई अचो पंहिंजो सदको सदको ॾियणो आहे कंहिंखे बि ॾियणो आहे हाणे सदिके जी माना उहा ॿी आहे जेका वरी पोइ उहा कंदासूं कंहिं वक़्तु त पंहिंजो रसूल पाक सलाहु सदको कहिड़े क़िस्म जो कोन वठंदो उहा उहो उनजी माना ॿी आहे हाणे हिते भेण यदई नजवाकुम सदका ज़ालिक हे ॿई ॻाल्हि इहा ॻाल्हि जेका तव्हांजे लाइ सुठी आहे भली आहे ख़ैरु लखुम तव्हांजे लाइ ख़ैरु आहे ऐं अतहर वधीक पाक आहे अतहर तहर तहिर आहे तहर आहे माना पाक आहे पर अतहर माना वधीक पाक आहे सुपरलेटिव जंहिंखे चइबो आहे फैलम त जिदू हाणे न ई आयत में जे इहे हिसो पोइ आयो पोइ केतिरनि कलाकनि खां पोइ आयो आहे केतिरनि ॾींहनि खां पोइ आयो मुख़्तलिफ़ आयतूं आहिनि पोइ कुझु वक़्तु मतिलबु त इन जी आयत में जी भई पोइ इहो हिसो आयत जो इहो बि अची वियो पोइ ईअं ई थींदो आहे कॾहिं त आयत जो को हिसो ईंदो आहे पोइ वरी ॿियो हिसो ईंदो आहे पर पहिरीं हुकुम थियो त सदिको ॾेई पोइ अचो पोइ हाणे इहो इन करे त थियो जो उन वक़्तु सलाह वटि माण्हू ईंदा हुआ पोइ के पाण जहिड़ा नंढा वॾा माण्हू ईअं वेठा हूंदा हुआ त असीं ॿुधूं पंहिंजे हिन ख़्याल सां त को सलाह वटि छा थो थिए छा थो थिए पोइ ॻाल्हि ॿुधंदा आहे तूं पर कंहिं वक़्तु वरी वॾा माण्हू हूंदा शाहूकार माण्हू हूंदा वरी पंहिंजो उहे ईंदा पोइ वरी अची वेही रहंदा पोइ उथंदा कोन पोइ ॿिए कंहिंखे पुछण जी का वरी मौक़ो कोन मिलंदो अहिड़े क़िस्म जा वाकिया घणा थींदा हुआ पर पोइ सभु कंहिंखे ख़्वाहिश थींदी हुई त असां रसूल पाक सरा सम जूं ॻाल्हियूं ॿुधूं त पोइ वेठा हूंदा महफ़िल में त पोइ हाणे हिन खां अॻु में ॿुधोसीं त महफ़िल डिघी थी थी वञे त हुन में माण्हू घणा जजा था अची वञनि त पोइ जॻहि कोन थी रहे जंहिंमें माण्हू वेही सघे पोइ हुन खां अॻु में पढ़ियोसीं त पोइ थोरो सो सिरको थोरो जॻह पैदा कयो तफ़स हुओ ऐं फनशुज़ उथो कंहिं माण्हू खे उथी जाइ ॾियो अहिड़े क़िस्म जो वाक़िया थिया थिए पोइ हाणे रसूल पाक पाकम इहो हुकुम थियो त हिनखे चओ त पंहिंजो ॾेई पंहिंजी सदिको ॾेई पोइ अची ॻाल्हि कनि कुझु पंहिंजे नमूने सां ॻाल्हि कनि त पोइ ईअं कनि पर यकिर महफ़िल में कचहरी में त पोइ सभु माण्हू वठां ॿुधंदा पोइ थींदो ईअं हाणे आशफ़ाक़ुम में हाणे उन आहे तेसि खां पोइ त भई तव्हां जेकॾहिं नथा ॾेई सघो न त फैलम त जिदू जेकॾहिं तव्हांखे हथु नथो अचे सदको जो छो न थिया चाहियो छो जो हुन वक़्तु असांजा सगुर आहे जेको आहे तमामु ग़रीब आहे मिसकिन हुआ उहो फाकनि जो वक़्तु ईंदो हुओ मतिलबु त अहिड़े क़िस्म जो हालति ईंदी शुरू शुरू में जेके ॾींहं हुआ मके जा ॾींहं त तमामु सख़्तु गुज़रिया हुआ हुन खां पोइ मदीने में वारा बि जेके शुरू वारा ॾींहं हुआ त हुन में तमामु घणियूं सख़्तियूं हुयूं मतिलबु त पेट सां पथर ॿधी सम्झनि वक़्तु गुज़ारण वारा अहिड़े क़िस्म जी वक़्तु हो पोइ इन करे न थिया हथ आई का शइ जो थद को ॾिजे फ़ैन अलाह ग़फ़ूर रहीम जेके नथो हथु अचे तव्हांखे त पोइ अलाह ताला ग़फ़ूर आहे बख़्शण वारो आहे रहीम आहे पोइ रहम करण वारो आहे मिड़ी ख़ैरु आहे मतिलबु सदिखो न ॾियो त ख़ैरु आहे त हीअ ॻाल्हि थी अशफ़क़तुमि हाणे इन ते वरी हिकिड़ो इहो ॼण हिकिड़ो ॻाल्हि अची वई त तव्हां छा ॾिजो था अशफ़ाक चवंदा आहियूं पंहिंजो शफ़ीक शफ़ीक माना महिरबानी बि आहे पर शफ़ीक माना ॾिजणु जेको अलाह खां हटिजे थो इन सेंस में त शफ़ीक आहे त हीअ माण्हू महिरबानी आहे हीअ निड़त करे थो निठाई करे थो में पर हिते अशफ़ख़्तु माना ताईं ॾिजो था ॾिजो इन सेंस में त तव्हां ग़रीब थी वेंदव या बुख मरंदव या छा थींदो अशफाकुम अंतुक़दमू बहन यदई न जवाकुम सदाकात तव्हां सदकात ॾियण खां ॾिजो था मतिलबु त तव्हां फ़क़ीर थी वेंदव या छा थी वेंदो तव्हां लाइ छा ॾिजी विया आहियो तव्हां जो पेश करियो अॻु में ॻुझी ॻाल्हि पंहिंजीअ खां ख़ैरातूं ॻुझी ॻाल्हि या नजवा जेको आहे त ॻुझी ॻाल्हि ॻुझ ॻाल्हाइण जूं ॻाल्हियूं चए त पंहिंजो मूंखे पंहिंजे हू कोन मिलिया ऐं पंहिंजो मूंखे को मौक़ो कोन मिलियो छा साहिबु इअं बैत आहे हिकिड़ो त आउं बाहियां त हूंदड़ पंहिंजे महबूब सां त ॻाल्हि करियां पर न को हू मूंखे मिलियो की छा कहिड़ो शहर आहे बैत बैथ आयो हुनजो त पोइ जेको ॻाल्हियूं पेठ वरनि में वधी वण थिया हुन वजोहो आहे त पोइ मूंखे हू कोन मिलिया न को वरी आहे मूंखे मौक़ो मिलियो जो आउं चई सघां पर अहिड़े नमूने सां शइ बैत आयो हा वरी फरमायल त फालू जेकॾहिं ईअं न करियो पहिरीं फरमाए फ इलम त जिदू जेकॾहिं नथो तव्हांखे हथु अचे हाणे फ़र्मायो त फइज़म तफ़ालू फ इलम त फालू जेकर नथा करियो ईअं मतिलबु सदको नथा ॾियो नथा ॾियो ॼाणी वाणी या नथा ॾेई सघो ॿई ॻाल्हियुनि में त फालू अलाह तफ़ालू अलाह ताला तव्हां ते मोटे थो ताब त आहे बख़्शे थो तव्हांखे चूट थो छॾे ॾिए भई छा करे भला अलाह ताला ताब ताब अलाह आलकुम फ़ाक़ी मुसलात पोइ भला एतिरो त करियो निमाज़ पंहिंजी क़ाइमु रखियो क़ाइमु फ़ाक़ी मुसलात वात ज़कात ऐं ज़कात ॾियो वाती उल्लाह ऐं पंहिंजो अलाह जी एतादु करियो उहा रसूल हू ऐं रसूल जी एताद करियो हाणे इहो तमामु हिकिड़ो मौक़ो पंहिंजी अहम ॻाल्हि आहे त अलाह जी एताद करणी आहे ऐं रसूल जी एताद करणी आहे रसूल जी जेके ॻाल्हियूं आहिनि सुनत मोहम्मद मुस्वा सलाहु जी हाणे अॼोके ॾींहं में मूं ॿ टे ॻाल्हियूं मूंसां वाक़िया थिया आहिनि इन सुनत जे मुतलिक़ मां ॻाल्हि कंदो हलां त हिकिड़ो माण्हू मूंखां पुछियो साईं गुलाम अहमद परवेज़ जे मुतलिक़ अहिड़ी मिर्च सां मुसीबत वॾी ग़ुलाम अहमद परवेज़ साईं हुयो पंहिंजो इतलाहत पंहिंजो छा चइबो आहे तलू तलूल इस्लाम लाइ छा रसालो कढंदो हुओ को इकबाल जे ज़माने में किलो छा पोइ उन ते हुनखे रखियईं पंहिंजो ग़ुलाम अहमद हिन खे परवेज़ खे पोइ हाणे उहो एॾो पंहिंजी हुनखे हैसियत हुई अंग्रेजी जा पढ़ियल माण्हू हुआ मतिलबु त आई सी एस ऑफिसर्स हुआ उहो गवर्नमेंट जा हुकु हुकूम हुकूमत जा बाना हुआ पोइ हुनखे हिकिड़ो पंहिंजो फ़िक्रु हुयो जेको अंग्रेज़ी पढ़ियल माण्हू हुनखे न को तफ़सीर जी ख़बर न को क़ुर जी ख़बर न को ॻाल्हि ख़बर पोइ हुन न को अलाह जी न को रसूल जी वरी पंहिंजो दीन ठाहे रहियो वेही रहियो पंहिंजो जे पंहिंजो हदीस जा मुनकर त हीअ ॻाल्हि हीअं हीअ ॻाल्हि हदीसनि खे कोन मञिणो आहे वरी हिकिड़ो ॿियो माण्हू उहो किताबु हिकिड़ो पढ़ियो वरी बंगाल जो उथियो आहे वरी उहो चवंदा हदीस बसि ठुप जेका ख़राबु आहे ऐं बिल्कुलु ग़लति आहे मतिलबु त भई जॾहिं रसूल जी ॻाल्हि त अलाह ताला क़ुर क़ान चयो त अती उल्हाह अती रसूल रसूल जी तहाद करियो हदीस खे तव्हां कोन में चवंदो बसि क़ुर शरीफ़ को खोड़ आहे वरी हिकिड़ा मुंहिंजा यार हुआ उहो वरी मथे मुसीबत ऐं ॾिनी ॾींहुं विस ख़तमु करणु मूंखे वठी वियो हिकिड़ो चढ़ियो मुंहिंजो यारु चयो हुन जी माउ मरी वई आहे हलूं था हुते ख़तमु था हली करियूं हुते वियासीं मुसीबत में फासी वियासीं हू चए बाबा हीअ त क़ुर में त हीअं लिखियो पियो आहे वरी असीं क़ुर खे छॾे वरी असीं हदीस फलाण फलाण ईअं हली भेण मूं चयो वॾी भेण मुसीबत थी वई आहे हली त मतिलबु त हिकिड़ो इहो फितनो जेको हदीस जो मुनकरनि जो ऐं इहो हिकिड़ो लेवल थिए ऐं हर हिकु माण्हू जेको हाणे आहे हाणे क़ुर में सभु कुझु ॻाल्हि जेका सम्झी वेंदो सिखी वेंदो सॼो ॻाल्हि ईअं थी वेंदी हली पर भई तव्हां क़ुर जी ॻाल्हि कीअं सिखंदव जे तव्हांखे ख़बर ई कोन आहे त घणियूं निमाज़ूं पढ़जूं अला कंहिं मुस्लाह त चई हिते क़ुर चई में पर घणियूं चई पंज त कोन्ह चई न को सत चई न को ॾह चई उहो हदीस महाराज में आहे त पंजाह हुयूं पंज थी वियूं हलियूं पर कीअं थियो हलियो छा त जेसिताईं हदीसनि जी ॻाल्हि तव्हां न मञींदव चवंदो असां मञूं ई कोन था हू किताब आहे बंगाली हिकिड़ो हाणे त मरी वियो हूंदो वीचारो पोइ हुन किताबु लिखियो वरी हुन छपियो एसनूर दीन वरी मूंखे ॾियारे मोकिलियो माना हा सॼो मुंहिंजी मुंहिंजी पुसि मई की छा थो लिखे सॼो हीउ जेको जॾहिं खां आहे हदीस त बसि सॼो अलाह जो दीन जेको आहे ख़राबु थी वियो हलियो ऐं हदीस खे पंहिंजो हीअ बेकार ई ईरान वारनि ठाही फलाणी ठही ऐं ॿ सौ अढाई सौ सौ पोइ पूरो थियो मुंहिंजी चयो बसि भई लिखियो जेको क़ुर शरीफ़ उहो बि जेको आहे सो ज़रूरु माण्हुनि जे हाफ दिलि मथां आयो आहे ऐं तव्हांखे कीअं यकीन आहे त क़ुर शरीफ़ जेको आहे सो बसि उहो सचो आहे ऐं बाक़ी हदीस जेका असां कूड़ी आहे हदीस में कूड़ी कहिड़ी ॻाल्हि आहे जेके हदीसूं आहिनि सत सत सहाय सहाय जेके आहिनि सही हदीसूं जा किताब मजमू आहिनि उनखां पोइ मालिक जो मूं आहे तमामु मतिलबु त रिलाएबल माण्हू आहिनि भरवसे वारा माण्हू आहिनि हिन ॻाल्हि हिकु जेका असां हुन यादि रखी आहे माण्हुनि जा सुठा हुआ हाणे पोइ वरी मिसाल थो ॾिसी असांखे हुते वियासीं हुन अरेंजमेंट में पोइ पंहिंजो मैनेजमेंट जो कोर्स हुओ त हुन असांखे चयो त हीअ ॻाल्हि हीअं करियो पर हीअ ॻाल्हि हीअं करियो हीअ ॻाल्हि ॻाल्हि कयो हू फलाणो हिनखे ॿुधायो हुन फलाणो हुनखे ॿुधाए पोइ आख़िरि में जेको आहे सो उहा ॻाल्हि थी वई हली त उहो डायरेक्टर जे बदिरां रेक्टर जो लफ़्ज़ थी वियो हलियो हुजे साढे सतें जे बदिरां साढे अठें जे बदिरां साढा सत थी विया हू जेको संडे जे बदिरां सेटरडे थी वियो हलियो हाणे हिकु ॿिए कंहिं में सस फुस वॾा कनि भई कनि में सस पुस कंदो त माण्हू खे यादि थींदी सम्झ ई कोन ईंदी वरी ॿिए पासे पहुचाईंदो हाणे इहो एक्सपेरिमेंट जेको आहे सो करे ऐं हिन मुसीबत में ई छॾियो वरी हिन माण्हू खे जो बसि हदीस सॼी कूड़ी आहे सॼी सॼी कूड़ी आहे हदीस जो किताब सॼो सभु ग़लति आहिनि हाणे मतिलबु मुनकर हदीस जा हींअर तमामु घणा थी पिया आहिनि पोइ इहा ॻाल्हि आहे असां अॻिते छॾियूं अलाह ताला हिन माण्हुनि खां पनाह में रखे हाणे उहो माण्हू मूंखे टेलीफोन करे साईं उहो गुलामत परे अरे भेण मुंहिंजी मुसीबत मूंखे वरी पढ़ण में सॼो मुंहिंजो कर ॾींहुं ज़ाया थियो त गुलामत परे खे वरी ॾिसां बिना कहिड़ो मूं चयो उणिवीह सौ चालीह जो ॾहाके उणिवीह सौ पंजाह में हिन जो नालो हो पोइ इहो अलाए उणिवीह सौ पंजासी वग़ैरह में मरी वियो हलियो सां जान छुटी पई सॼी दुनिया जी पर वॾी मुसीबत करे छॾियईं उहो पंहिंजो हिकिड़ो दीन जेको आहे सो पैदा करे छॾियईं हाणे सभई जेके आहिनि से पंजाब जा माण्हू जेके आहिनि हिंदुस्तान जा माण्हू उहो जॾहिं तुलू अल इस्लाम शुरू भई तुलू इस्लाम अख़बार जी हिकिड़ी पोएम हुई हुन ते रिसालो कढियऊं हुनखे प्रोपगंडा कयऊं मुस्लिम लीग जी त हीअ जेको टू नेशन थियरी जेका आहे असां हीअ सही आहे इहा उन ते पोइ हाणे उहो बि न मुसीबत अंग्रेज़ी पढ़ियलु हुयो को क़ क़ुर जी तफ़सील हदीस पढ़ियल कोन हुयो पोइ पोइ हाणे कोई माण्हू पढ़ंदो खणी मूं वांगुरु उबतो सुबतो पर पोइ उनजो हिकिड़ी लेवल जेका बुनियादु जेको आहे सॼो जॾहिं ग़लति आहे त पोइ सॼी सुरैया ताईं वञे हली भले दीवार त ग़लति थींदी उहा टेॾी थींदी वेंदी पर अहिड़े क़िस्म जा माण्हू जेके आहिनि से हाणे पैदा थिया आहिनि हाणे इहा ॻाल्हि मूं ईअं ई कई इन करे जो सॼो ॾींहुं मुंहिंजो कल्ह ज़ाया थियो पहिरां गुलाम अहमद ऐं इन्हनि माण्हुनि जे पोयां परवेज़ जे लाहौल लाखूत अलाह हाणे हाणे चए थो जेके नथा ॾेई सघो फैज़लम तफ़ालू वताब अलाह अल अलाह ताला तव्हां ते ॼण महिरबानी कई आहे तव्हां ॾांहुं मोटियो आहे तव्हांखे बख़्श कयो अथसि तवाब आहे ताब ताब आहे रिलेंट अंग्रेजी में तर्जुमो जेकॾहिं कजे हुनजो त थींदो रिलेंट हाणे इहो तर्जुमो जॾहिं तौरात वारनि कयो पंहिंजे अंग पंहिंजे क्रिश्चन ऐं यहूदियुनि कयो आहे त पोइ उन्हनि वरी कयो आहे त अलाह ताला पंहिंजो तव्हां खां तौफ़ा थो करे वरी इहो मतिलबु कोन्हे त अलाह ताला तव्हां ॾाढा मोटे थो यानी तव्हां ॾांहुं मोड़ थो करे तव्हां लाइ तवजो थो करे तव्हांखे बख़्शे थो तव्हां बि माना मोटण आहे बंदो जॾहिं मोटे थो त माना हुनखे अफ़सोसु आहे निदामत आहे ऐं हू बख़्शाए थो अलाह ताला तव आहे हू जॾहिं तव्हां ॾांहुं ॾिसे थो रुख करे थो त तव्हां ॾांहुं मोटे थो मोटण जी माना हिते त तवाबु आहे तव्हांखे बख़्शिश कंदो तव्हांखे महिरबानी कंदो इहो मतिलबु ताइब ताइब माण्हू बंदो आहे ऐं तौबा माण्हू थो करे ऐं तवाब अलाह ताला आहे ऐं ताब जॾहिं ताब अलाए अलाह ताला मोटे थो तव्हां ॾांहुं माना तव्हांखे बख़्शे थो तव्हां लाइ तवजो करे थो तव्हांजे तव्हांजे लाइ इहा ॻाल्हि ताब ताबावालम फाक़ीम मुसराद पोइ निमाज़ क़ाइमु करियो ऐं पंहिंजो वत आथ ज़कात ज़कात ॾियो व अती उल्लाह ऐं अलाह अलाह जी इताद करियो व रसूल हू ऐं हुनजे रसूल जी कुरासी में कहिड़नि जॻहियुनि ते केतिरनि जॻहियुनि ते इहो आहे त अती उल्लाह व अती उर रसूल वग़ैरह उल्ह ख़बीरुनि तामिरुनि तामिल अलाह ताला ख़बर रखे थो जेकी तव्हां कयो था हुनजी जेकी तव्हां कयो था हुनजी अलाह ताला खे ख़बर आहे हाणे हिते ई ख़ासि ऐं ॻाल्हि रुॻो हिन करे मूं ही हिते आहे या आयतूं भई पढ़ियूं आहिनि त आउं हिते बयानु करियां जेका हज़रत अली रज़ी अलाह ताला अन जॾहिं इहा ॻाल्हि हिसो जेको आयो इन आयत जो पहिरीं जो त पोइ हू वियो रसूल पाक सलाह वटि ऐं पंहिंजो जेको सदको पेश करिणो हो त पोइ उहो पेश कयईं उहो आऊं पढ़ंदुसि पंहिंजे कशफ इसार उहो दुथुल अबरार मञा त जीअं माण्हू सम्झ में अचे त हुन में सुठियूं कंहिंखे मज़ेदार ॻाल्हियूं आहिनि त रसूल पाक सलाहु जी गुफ़्तगु के कहिड़ी थी थिए हज़रत अली रज़ी अलाह ताला न सां हज़रत अली रज़ी अला छा छा थो चवे ऐं कहिड़ा सुवाल थो पुछे हुन जा कहिड़ा जवाबु थो ॾिए इहे घणनि तफ़सीलनि में कोन्हनि छो जो पोइ कनि माण्हुनि खे ॻाल्हियूं वणनि थियूं के नथियूं वणनि त पोइ वरी उहो नथा बयानु कनि पर कश्यप साहब वारे साहबु इहा तफ़सील ॾिनो आहे ऐं ॿियनि कनि साहिबनि ॾिनो आहे पर पोइ घणनि तफ़सीलनि में इहो कोन मिलंदो त कहिड़ा सुवाल पुछा हिन करे हीअ अजब जहिड़ा सुवाल आहिनि ऐं सुहिणा सुवाल आहिनि मतिलबु त दिलि खे वणंदड़ जहिड़ियूं ॻाल्हियूं आहिनि त छा छा कजे छा कजे पर इहे ॾह सुवाल आहिनि तमामु आम पहिरियों फरमाए थो पंहिंजे सुबुह नज़ूल इन आयत खे मोमिननि सहाब अज़ रसूल ख़ुदा सलाहु आसम सुवाल मी बिसयारदंदु जे सुवाल घणा कंदा हुआ रसूल पाक जा असाब सुवाल घणा कंदा हुआ वधर मजलिस्मी दरवाज़ में निशसन घणो वेहंदा हुआ घणो वक़्तु वेठा हूंदा वधर मुनाज़ात ते रसूल अफ़रात मी मीखरदंदु ऐं पंहिंजो पंहिंजे गुझ ग्रहण जूं ॻाल्हियूं मुनाजात सुवाल पंहिंजे मुंहुं पुछण जी ॻाल्हि घणी कंदा अफ़रा तफ़रीक़ थींदो आहे अफ़राद कंदा हुआ त ग़ायती एतिरे क़दुरु जो की रसूल सलाहु वसलम अज़ान दाजार गाइश्त उहा किराहियत न ॿुधी रस सुहिणी न लॻंदी रसोल पाकल खे ऐं पंहिंजो अण वणंदड़ ॻाल्हि थींदी हुई ऐं क्राहत थींदी खनि पर अबुल आलमीन तख़फ़ीफ़ रसूल रॉ त अदीब ईशन रॉ इन आयत फरमूद यानी ॿिनि सबबनि जे करे फ़रमाईं त हिकिड़ो त जीअं रसूल सलाहु ते हलकाई थिए यानी घणा सुवाल न पुछनि माण्हू भई ॿी ॻाल्हि त हुनखे अदब सेखारण जी त सॼी सूरत अदब सेखारण जी अची वई ॻाल्हियूं त अदीब ईशान रॉ इन आयत फरसादी मोकिले हाणे त फरमाए थो त मकातिल हयान चए थो त तवांगर जेके माण्हू हुआ से मजलिस रसुलास सम्झे ऐं मुनाजात मुनाजात मतिलबु पंहिंजे गुज जूं ॻाल्हियूं करणु पंहिंजे मुंहं ॻाल्हि करण जूं भावील घणो जेके तवांगर हुआ घणो वेहंदा हुआ वेठो वेठो वेठा हूंदा ऐं सुवाल कंदा जवाबु कंदा वर दरविशान मज़ाहमत दोश अथनि दरवेश जेके हूंदा वीचारा मिसकिन मुंह वांगुरु परे वेठा हूंदा वीचारा त ईशान निशस्ती बूदन दरविशन रह तमाखुन अन न बूद की बाबा रसूले सुखुन गुफ़्त ही तेसिताईं उहे वेठा हूंदा वॾा माण्हू त पोइ नंढा माण्हू वीचारा मुंहिंजा वरी चुप कयो वेठा हूंदा वीचारा हूं त चुप करे कोन वेहंदो आहियां मथो माण्हुनि जो ख़राबु कंदो आहियां बहरहाल पोइ ॿारु सुर सुखुन गुफ़्तंदी वञ वांगरु तवांगरान सुखून कोता में करदन उहे पंहिंजा सुखुन घटि न कंदा हुआ मतिलबु त ॻाल्हि पूरी न कंदा हुआ बंदि न कंदा हुआ ख़तमु न कंदा हुआ त रसूल रा तखफ़ीफ़ बूधी बस रबु आलमीन त अदीब तवांगराल रा तख़फ़ीफ़ रसूल सलाहु आसलम रा ब फरमूद त्योहार खे मुनाजात रसूल खुदा ख़ाहिद खे खुनाइद नुख़स सदिकई पेश दर पेश दुआराद पोइ इहो ॼण हुकुमु आहियो त जेको रसूल सां मुनाज़ात थो करे पंहिंजो मुंहुं ॻाल्हि थो करे त उहो पंहिंजो पहिरीं सदको ॾिए ऐं आन गए मुनाज़ात खुन पोइ अची पाण मुनाज़ात करे ॻाल्हि करे गुजजी ईनस की रबु अल आलमीन नाजाए जुमर रसूल फ़क़दिमू बैन खुम सदक हाणे मुनाज़ात मूरी सिंधी में लिखी कुझु ग्रहण जूं ॻाल्हियूं कनि सी मुनाज़ात में माना कुझु ॻरहण कुझु ॻरहिया कनि सी कंहिंसां न जवा करियां कंहिं कंहिं सां जूं ॻाल्हियूं कयां कंहिंसां ॻाल्हियूं ॻोल्हियां हाणे पस दरवेशान अज़ु नायाव थोरानि अज़ु बोखल नावेकारदन ॿई ॻाल्हि हाणे हिते हिकिड़ी तमामु सुहिणी ॻाल्हि कई आहे पंहिंजे कश्म निसार जे साहिबु चए थो त जेके दरवेश वीचारा जा जेके मिसकिन हुआ उहे त उन्हनि वटि त हुयूं कोन न हुअण जे करे अणहूद जे करे ऐं तवंगर जेके हुआ जेके शाहूकार हुआ उहे बुखल जे करे न ॿिन्ही दुर नथे ॾिनो उहा नथे ॾेई सघिया हुननि ॾिनो नथी चाहियो भई <laughs> दुश्वार दुश्वारु हाणे रसूल जा जेके साबी हुआ जेके सही वरती मिल्सकी उन्हनि जे लाइ इहा ॻाल्हि ॾुखी थी पई के असां मुनाजात मुहाद इस्त रसूल सलाहु आसम बाज़मूंदनि त हाणे हुननि खे चवंदो असां वटि पैसो ॾुकड़ आहे कोन्ह को असीं सदको किथां करियूं पोइ हुननि वीचारनि जे लाइ मुश्किल थी पियो हा चए थो बज़ी मुफ़ु चंदरूज़ ईन हुकुम साबित बुत के चवंदा की कुझु ॾींहं इहो हुकुम आहे ईअं हो बीठल बसि मनसुख उन खां पोइ मनसुख थियो क़ौमी गोफ़्तनि यकसा रूज़ साबित पोइ के चवंदा त हिकिड़े ॾींहं जो कोस हिकिड़ो कलाकु यक मतिलबु केतिरो वक़्तु थोरो वक़्तु हुओ बसि बसि रुख़्सत अहमद उहो नासिक खे आश्त मन तो कदमू जवाकुम स पोइ नासिक इहो आयो हुनजो वईन आहियां भई हिचक सद साहबु भोखमन आयत न रफ़्त मगर अली बिन अबी पोइ जे मनसूख़ जो थी वई त सिर्फ़ु होसि ताईं हज़रत अली रज़ी अलाह आन जेको आहे सो सदको जी ॻाल्हि इहा करे सघियो ऐं इन ते ॼण इहा सुनत इन सुनत ते पैरवी करे सघियो हाणे रवा अन अली अन अलाम अली अल वटि खां रिवायत आहे त कान यकूल हुन चयो फरमायो آية في كتاب الله لم يعمل بها عهد قبلي ولا يعمل بها عهد بعدي وهي آية المناجات فرمائي त किताब अलाह जी किताब में जेका आयत आहे जंहिं ते कंहिं ॿिए अमल न कयो मूंखां अॻु में न की कंहिं अमल कयो मूंखां पोइ उहा हीअ आयत आहे मुनाजात वारी नजवा वारी हीअ आयत आहे ऐं ॿी रिवायत आहे त अनहू काल हुन चयो फरमायो हज़रत अली रज़ी अलाह ताला कान ईंदी अशरत दराम चए मूं वटि ॾह दरहम हुआ हाणे धरहम ऐं दीनार धरम नंढो थींदो जीअं हाणे पाण चऊं पैसो या पाई आहे छा ऐं दीनार थोरो ईअं आनो टको मथे हुन खां मथे कुझु घणो ईंदी अरशरत दराम मूं वटि ॾह दरहम हुआ फ़कुंत इज़ार न नबी सलाहु वसलम त सदुखु पे दरहम पोइ मूं हिकिड़ो दरहम सदिको कयो सख़्तु वलम पोइ मूं हेॾा सुवाल पुछिया ऐं मूंखां पोइ कंहिं बि इन ॻाल्हि ते अमल कोन कयो वकील त सदुक अली अल इस्लाम बि दीनार किन चयो त पंहिंजो हज़रत अली अल इस्लाम रज़ी अलाह ताला करम करमल्ला वजह हू हिकिड़ो दीनार ॾिनो दीनार दीनार घणो थींदो पंहिंजो हुन खां दरहम खां दरहम ऐं दीनार उहा नंढा दीनार सोन जो हुजे दरहम चांदी जो हुजे अच्छा वरवा अन रसूल अलाह सलाहु वसलम काल या अली सदिक रजल कबिल नजवा सदको ॾींदे पंहिंजे नजवा खां अॻु में फ़क़ाल अली अलाम अलाह व रसूल आलम अलाह ऐं रसूल खे ख़बर आहे बेखाम ॼस घणो ॾींदे घणो घणो ॾियणो आहे तोखे फ़क़ाल फ़क़ाल दी दनार हर सलाह सम पुछो भला दिनार ॾींदे फ़क़ाल अली दिनार कसीर लाइ चए दीनार घणो आहे मूं वटि एतिरी ताक़त न आहे त ॾियणु दीनार ॾियण जी ताक़त न आहे मूं वटि फ़क़ाल रसूल सलाहु सम फ़बम या अली केतिरो पोइ भला केतिरो ॾींदे काल हबियत ऐं अश चए हब ॾींदुसि हब ॾींदो हिकिड़ो जीअं दाणू मस्टर्ड जेतिरो या केतिरो एतिरो चांदी जा नंढा नंढा ज़रा हूंदा उहे चए चई हब ॾींदुसि या शइरत ॾींदुसि शइरत ॾींदुसि फ़क़ाल रसूल सलाहु इन करे रजुलनि ज़हीद तूं ज़हीद माण्हू आहीं ज़हीद आहीं माना मिसकिन आहिनि कलीलुल माल थोरो माल घटि आहे भले ख़बर हुई हज़रत रसूल सलाह खे संत सौट हो संत दामाद हो अलसलाम अलाह जन्नत قال قال علي عليه السلام فبي خفف الله عن هذه الامه पोइ बसि हज़रत अली रज़ी अलाह ताला चयो अल इस्लाम चयो त फबी बि मुंहिंजे करे अलाह ताला हिन उमिरि ते तखफ़ीफ़ कई उन हल्काई कई जो खां या खणी वरिताई सदके वारी आयत عمر ابن عمر عبد الله ابن عمر इबिन उमर रज़ी अलाह ताली वज नंढी उमिरि जो आहे पोइ उहो त चए त हज़रत अली रज़ी अलाह ताली अन टिनि ॻाल्हियुनि में असांखां गो खणी वियो असांखां मथे थी हलियो वज़ सलास लो कानत ली वाहित कानत کانت احب नम من मूंखे का हिकिड़ी माना हासिलु थी आहे त تھیا ॻाढ़नि उठनि खां वधीक ॼण पसंदि कयां हुआ ॻाढ़ हाणे ॻाढ़ा उठ जेके आहे वधीक माण्हुनि खे पसंदि आहे हुन ज़माने में हाणे फरमाए थो हिकिड़ो त ॿियनि सभिनी असाबनि खां गोए खणी वियो हज़रत फातिमा रज़ी अलाह अल सां पंहिंजो हुनजो निकाह थियो थियो हिन में सभिनी असाबनि खां मथे थी हलियो ॿियनि खां राय रायत ख़ैबर ख़ैबर जे ॾींहुं झंडो जेको आहे अलीअ खे मिलियो ऐं ख़ैबर फ़तेह थियो ऐं वो आयत नजवा जेका में असांखां गोर खणी हलियो ॿियो को बि असाब सगोरो हुनजे ॻाल्हि ते पहुची कोन सघियो हुयो हज़रत अब्दुला बिन उमर रज़ी अला ताल इहा ॻाल्हि कई आहे हाणे काल बाद हुअमि के चवंदा इन रसमन निग़ैरा वर आदा अला फीशा रसूल फ़क़त दिमूबु सदक चए थो पंहिंजे बादशाहनि वटि ॼण हिकिड़ो तरीक़ो थींदो आहे ऐं कुबरान वटि ऐं राईसनि वटि त इहो आदाब अल ताला ॼणो उहो सेखारणु त चाहियो माण्हुनि खे फ़क़ आदाब अल फी शान रसूल हू पंहिंजे रसूल सलास जो पंहिंजे नमूने सां शान त हुन वटि जेको अचे सो सदको ॾिए जीअं बादशाहनि वटि अची ॾिबो आहे पंहिंजो आनकी भरबी आहे हुनखे पेश कबो आहे कुझु या इदा ना रसूल यदई नजवा यानो इदारा ख़ैरु सदकरु इहे ज़ालैरु लखुमुख़ल बुखल खाउं इहा तव्हांजे लाइ वधीक सुठी ॻाल्हि आहे वात हरि वाज़ा फैलमात फैनलाह गफ़ूरनि अलाह ताला पोइ गफ़ूर आहे जेके नथो तव्हांखे हथु अचे सदिको ॾियणु नजवा खां अॻु में त पोइ अलाह ताला बख़्शण वारो आहे यफ़ लखुमि भले हू बि ज़रूरु थकुमि त ऐं पंहिंजो सदकु नियत खुमि तव्हांजे ज़रूरतनि जे लिहाज़ खां ऐं तव्हांजे नियतुनि जे सिम सचे हुअण जे सदक नियत सां रहीमुनि बिखुम तव्हां ते रहीमु आहे है सलम योख़ज़ुम बि त नथो वठे अशफ़ख़्तुमि कालेबिन अब्बास अबख़ल्तुमि اشفقت यानी डिॼो था माना बकील था थियो हवन अलैक वला तवल बि अशफाक फ़ैनमा मौलना लिलवारस बाक़ी यानी शेर आहे हाणे फरमाए थो वल मानी ख़शी तुमुल फ़क़्र वल फ़ाक़ मिन हाज़ सदक़ वासई तुमुल्लाह बि अलम तफ़ालू मां अमर खुंबी के अलाह ताला पंहिंजो डिजो था त तव्हां फ़ख़्रु ऐं फ़ाके खां ऐं पंहिंजो सदिके ॾियण खां उहो असहत ऐं अल्लाह ताला जी नाफ़रमाईंदा कयो भई अलम तफ़ालू मां अमर खुंबी सुमकाल फैज़लम तफ़ालू पोइ नथा रही सघो या नथा ॾियो उहा ताब अलाह हले पोइ अलाह ताला तव्हां ते ताब खयों तव्हां ते मोटियो आहे तव्हां तव्हांखे बख़्शो अथसि अले हाज़िल मासियत हिन खां व अस्कत अलुम हाज़ल फर्ज़ हीउ फर्ज़ तव्हां सां कयईं लथाईं तव्हां ते नाफ़िज़ न कयईं फाक़ीम सलाद पोइ सलाद क़ाइमु करियो वाथात अल मफ़रूद जेका मफ़रूद आहे फी मखुम फिनाज़ू दुमज़ वाती उल्लाह रसूलऊ फीमा अलाह जी अताद करियो ऐं हुन रसूल जी जेको हुन अमर कयो आहे قال بن حيان كان ॾह रातियूं हुयूं उनखां पोइ मन सुख थी विया ॻाल्हि बकाली मां कान इलाह सात में न हार कल बि चयो त हिकिड़ी हिकिड़े ॾींहं ॾींहं जी हिकिड़ी साथ हुई बसि वकील किसत आयतमा नवा فلم ينتهوا أمره أن يتصدق الرجل بصدقته إذا أراد أن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يساره ثم نسخت بعد ساعة بقوله أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات وتجاوز عنهم بقوله فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم قيل والواو وغير وغیرہ يعني, يعني فرمایا يا یا الذين آمنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقه امير المؤمنين علي عليه السلام گفت دربازي روايات تبري بيا گال کي ت چون اين ايت فرمامد ني ايت اي يك دينار بصدق دادم چ هڪڙو دينار صدق ڏنم و ده سوال از رسول خدا ڪردم گفتم يا رسول الله كيف ادعو الله خدا را جل جلاله چون خونم विगून ऐं पुरस्तनि चए अलाह ताला खे कीअं सञा कीअं हुनजी इबादत करियां गुफ़्त बि सिदक वल वफ़ा र फरमायो त सिक़ सां ऐं वफ़ा सां पंहिंजो अलाह ताला खे सॾु ऐं अलाह ताला जी इबादत सिदक ऐं वफ़ा सां कर पहिरियों सुवालु हाणे इहो कयईं हाणे पहिरें सुवाल ते आउं तव्हांखे चवंदमि वरी माफ़ी थो वठां ॻाल्हि डिघी थी वई हाणे